Policajac sam u svom poslu, pratim ljude, a to je i uhođenje. Kakav je stav i kako da postupim u situaciji? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. To ti nije dozvoljeno i zabranjeno, radi se kako posao. Uhođenje, znači, na način da uhodimo svakoga, ako ne, ne imam pravo na... Znači, takav posao, molim Allah subhanahu wa ta'la da oslobodi muslimane takve poslova. Znači, islam strogo zabranje poslove uhođenja, špioniranja, presluškivanja i sl. Znači, u borbi, u ratu, u nekim posebnim situacijama, da bude kao služba to, svakodnevno što se događa kod nevjernika, da jedan drugog, znači, neprijatelja stvaramo, iz... ne, to ono nije od svojstava. Kad imamo dokaze, činjenice onda nastupamo, a ne da budemo od onih koji uhode. To islam zabranje.